นามีรัชสะโชภาวะกรณิสุอานัสคาโตวัตตวะสัพพะทาอาการันตานามโยปุระสมุปปารีกโรติสักการาวะตปฏิสุจาตาเวตุนาทิสุกาขามาขานาหานาทินังตุงตปาทิสุนาสัพเพหิตุนาทินังโยจานันเตหิราจังทิสาสวานาสวานาโลโลจา ามายาหาชาชาภาพัทธาจาตาทิตาสมาสกิตกานามังวาตเวตุนาทิสุจาทุมิคารุติโกจาอัคาริการะยะถาคมามิการโรทาตันตโยโยกวจิอิติกิพิตานากเปจตุโทกันโด